meid, aga siis valge vohu sees ümberringi rotid, see laul ei ole ooperist, vaid karuturakotid. Nagu oi sõbrinna, kõik matsid munnid vinna, kellel läheb vinna, võib karu perses minna. oi sõbrinna, kõik matsid munnid vinna ja kellel läheb vinna, võib karu perses minna. kel tagus nurgas üheksa õhtu kätte jõudis, meid keeras ennast selili, oma osa nõudis. oi sõbrinna, kõik matsid munnid vinna, kellel läheb vinna, võib karu perses minna hõisab rinna, kõik matsid munnid vinna ja kellel läheb vinna, võib karuga pers minna. Eikatas ja Pertas puts mängis kurva mulli, kui tatab taha virutas kõik oma kümme tolli. hõisad rinna, kõik matsid munnid vinna, kellel läheb vinna, võib karu pers minna hõissad rinna, kõik matsid muined vinna. kellel läheb vinna, võib karu persse minna. pai ei tee, kes sina keera end mul perse takka isu. ma panen nii, et kuusi must ja sitt kui selge nisu. hõissab rinna, kõik matsid muined vinna. kellel läheb vinna, võib karu persse minna kui saab rinna, kõik matsid munnid vinna ja kellel läheb vinna, võib karu pers minna. ei, käpuli oli pliidi peal, kuid taatalt ta raius, silm pilkus nagu temis seal, kel nuss on ainus maius. kui saab rinna, kõik matsid munnid vinna ja kellel läheb vinna, võib karu pers minna Hõi sabrinna, kõik matsid munnid vinna ja kelle läheb vinna, võib karu perse minna. siis äkis kostis tume pauk, et türa hunt seal raksus, üle ääre ajas sitau, kott vasta perset plaksus. Hõi sabrinna, kõik matsid munnid vinna ja kelle läheb vinna, võib karu perse minna. Hõi sabrinna, kõik matsid munnid vinna ja kelle läheb vinna, võib karu perse minna. Heider Rais, sina seda tea ei jõua sa mulle anda, kuid mina kõva türaga võin pangevett veel kanda. oi sõbrinna, kõik matsid munnid vinna, kellel läheb vinna, võib karu päris minna. oi sõbrinna, kõik matsid munnid vinna ja kellel läheb vinna, võib karu päris minna